для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка лікапташук. Сярод клопатаў, якімі жылі тыя, што збіраліся ў меканоравай хаце, найбольшы клопат быў пра зямлю, пра вялікі перадзел, які штовечара ўспаміналі, штовечара абмяркоўвалі. Перадзелу гэтага чакалі асабліва ў размовах, нязменна быў неспакой пра тое, каб чаго добрага не спазніліся з ім, самая пора была орать подозимая. Аднойчы загаварылі, што некаторыя хоць ведаюць, што можа быць перадзел, але збіраюцца араць свае палосы. Хочуць араць свае палосы і каля цагельні. Кажуць, што ніякага перадзелу не будзе, што ўсё гэта выдумка тых, каму няма чаго рабіць, хто хоча нажыцца з чужога дабра. Міканор, пачуўшы гэта з абурэннем, заявіў, што гэтыя гаворкі шкодныя з кулацкім духам, што такія гаворкі трэба абразаць са ўсёй строгасцю. Ён зноў заявіў, што перадзел раней ці пазней будзе абавязкова і трэба, каб ніхто ў гэтым не сумняваўся. Але сумненні былі, Ні аднаго трывожыла такое, што і калі будуць дзяліць, то можаш выйсці і так, што нарыжуць не канешне каля цагельні, а дзе-небудзь у іншым месцы, так што з таго перадзелу небагата радасці будзе. Міканоры на гэта рэзаў, што дагаворана будзе масіў выдзеліць на лепшай зямлі, што сама пейка згадзіўся, каб выдзелілі не якую іншую, а тую, што каля, цагельні. Некалькі разоў Меканур ездзіў у Юравічы па каморніка, але прыязджаў адзін. Каморніка ўсё не давалі, і вяртаючыся аднойчы, ён убачыў у полі некалькі постацей, што ішлі, горбячыся за плугамі дзве постаці былі і на полі каля цагельні. Міканор хутка разгледзеў, гэта былі нібыта Ігнат і Васіль Дзяцел. Ён падцягнуў рукою лейчыну і пакіраваў калёсамі цераз разоры на прасткі к Васілю. Спыніў каня, саскочыў з калёс і стаў чакаць, пакуль той, завярнуўшы баразну, падвязе плуг да яго. Меканор прыкмеціў. Васіль убачыў здалёк, але паказвае, што не бачыць нікога. Гэта не цяжка яму з-за каня, дзятла амаль не відаць. Сівы конь дзелавіта ступае звыклай дарогай, зауважыўшы хуневу кабылу, ідзе бадзёра, ахвотна так, што арата вымушаны нават стрымліваць нацягваючы лейцы. Чым бліжэй, Васіль дзяцел усё больш выступае з-за каня, відаць ужо шапка, плячо, рука, што моцна трымае ручку плуга, пільна кіруе ім. Але твару не відаць, ён схілены. Яго амаль закрывае старая выгралая шапка, а ўся постаць паказвае адно, што дзяцел вельмі заклапочаны справай, сочыць толькі за баразной у зрэбнай расхрыстанай сарочцы, зрэбных зарудзелых ад зямлі штанах у лапцях з наліплай вільготнай зямлёй, абветраны з рудаватым шчэццем на шчаках, падышоў у прытык, не ўздымаючы галавы, намерыўся прайсці міма. Міканор ступіў крок да Васіля, ухапіў за абродзь, спыніў каня. Васіль узняў галаву, хмурна нядобра глянуў, недовольна чакаў, што будзе далей – На абрывах, на нягуленых шчаках наліпла пылу, і пыл поўніў раннія маршчыны каля рота і на ілбе. З-пад шапкі цераз шчаку ішоў сохлы потны пісях. Ты што это? не так запытаў, як загадаў міканор. А што? Недавольна не падаючыся, адказаў Васіль. Чаго арэш? Хочу да кару. Васіль адказаў так спакойна, што Меканору пачуўся ў гэтым здзек. Хочу. А можа ж ты яшчэ чаго захочаш, сказаў Меканор як бы загадваючы, грозячы. Ад бясільнасці і ад таго, што Васіль не хоча лічыцца з яго правам, правам старшыні брала злосць. Дзяцел як бы паказваючы, што яму ні на што гэтая гаворка тузануў лейцамі і хацеў ісці далей. Меканор стрымаў каня, не выпускаючы аброце, строга сказаў: «Цябе папярэджвалі. Лета зямля пад калгас. Дзяцел непрыхільна павёў вачыма наперад. Меканор нібы ўбачыў яго позірку, от прыпёрла чорта не ў час. Гаварылі, прамовіў Васіль нятоючы прыкрасці, што от трэба бавіцца дурной гаворкай падчас працы. Не дадаў спакойна: Мала хто што скажа: Цябе папярэджвалі, не сакрэт, ад імя улады, адказаў яму меканор. Дзяцел зноў павёў вачыма от прыліп. Пранейшаму не таіў, што ўся гэтая гаворка нудзіць яго. Ты Ще не ўся ўлада. У тым, як Васіль гаварыў, была непрыступная ўпэўненасць, якая проста збівала Меканора. Не ўсё і табе можна. Е яшчэ закон. Чу? Ха, так от закон такі. Лепшую зямлю, калгасу, адказаў яму Меканор. Гэта твой закон такі нібы выкрываў судзіў Васіль. Судзіў спакойна упэўнена. Гэта закон, які ты выдумаў, чтоб табе выгадна было, чтоб заставіць другіх у калгас твой пайсці. Думаеш, усё табе пазволено? Гэта разгаворчыкі не сакрэт з кулацкім духам. Міканур сказаў гэтыя словы з усёй сур'ёзнасцю, якой яны варты былі. За такие разговорчики не секрет, может не поздоровиться. Что ты пужаешь? промовил дятел, ледь стрымливаючи с нетерпливостью и зупартостью. Своего уже не ары, своим уже не распораджайся. У Василию росло раздражнение. Ты дал мне яе. Ты дал эту землю, что распораджаешься. Прирезал пау десятины, так я могу отдать. Вазьмі сабе гэтае сваё дабро пясок свой, на які гною не навозішся. Васіль зноў стрымаў сябе як бы скардзячыся некаму, са здзеклівай непашанай прамовіў: « Кожны тут прыходзіць. Кожны тут камандзір, каму ахвота, Кажны ўласць над табой. Даючы знак, што гаворка скончана, зноў ужо рашуча Васіль тузануў лейцамі. Меканор пачуў, што спрачацца далей няма толку, злучыся на сваю бяссільнасць перад упартасцю зацятага дзядка, ён пагразіўся. Я папярэджваю цябе, што потым не жалаваўся, што рабіў дарэмно. Ён пусціў каня і цвёрдым крокам пайшоў да калёс, нелагодна шмаргануў лейцамі, Калёсы ападалі коламі ў разорах, хісталіся, уціскаліся ў пожню, але ён не заўважаў нічого, ім жыло шчымела. Кожны камандуе кожнаму ахвота камандзірам быць. Ты шчэ не ўлада, закону ты не маеш. Думаў помсліва і люта, ну я пакажу табе кажны я ці не кажны. Раб які, ці ўладай савецкай пастаўлены за сяло адказваць, няма ў мяне закону ці е закон. закон. Держится ще як, як і правда закону ну на його нема. Гори глушака старого, то хоч промовчить, а етай відкрита, не признає нічого. Ну що ж, подожди, побачиш, покажем, є чи нема на тебе улади. раніцы яшчэ праз дрымоту пачуў матчыную. Яна сказала бацьку: Васіль сеяць збіраецца. Міканур хутка ўстаў, адзеўся, выйшаў на ганак. На дзятлавым двары запрэжаныя калёсы, на калёсах два мяшкі трапілася акурат, дзяцел вынес каробку сявеньку. Спяшаўся, адразу заўважыў міканора, недовольна адвёў вочы. Ткнуў мех у перадок. Меканор сышоў з ганка, стаў каля плота. Ну і куды это? Дзяцел нядобра зіркнуў спадылбае прамаўчаў, паказваў, што папраўляе мяшок. Сеять? зноў запытаўся Меканор. Васіль зноў прамаўчаў, нецярпліва зіркнула на хату, чакаў чагосьці. Глядзі, папярэджую, прападзе. Паспрабаваў падступіцца да Васіля па-добраму. По Слухай, ну ты, ей богу, возьмися за голову. Кинь ты это. Иди к нам у колгас. Будзе табе зямля, усё будзе, казаў Міканор. Чаго ты прычапіўся, сказаў дзяцел. Дыхнуць не дае. А ты дыхай колькі хочаш, адказаў Міканор, толькі не сакрэт знай, і мы дыхаць хочам, ясна? Это за цябе. Трудно усім дыхаць, ясно? – адказаў Васіль. Дзяцел кінуў недовольны позірк на хату і рашуча пайшоў да яе. Доўга не паяўляўся, а калі Меканор зноў выйшаў на ганак, двор быў пусты, калёс не было. І ўвечар Меканор даведаўся. Дзяцел пасеяў. Ну што ж, няхай на мяне не крыўдзецца, падумаў Меканор з пагрозай, хочучы, помсціць Васілю. Вечарамі ў меканоравай хаце часта меркавалі, як абжывацца, дзе што трэба будаваць. Калі размова пачыналася пра гэта, то было прыкметна людзі, гаварылі гарачэй і перабівалі адзін аднаго. І амаль заўсёды такая размова пераходзіла ў спрэчку, а гаварыць і спрачацца было пра што. Якія прылады, якіх машын дабівацца, якія дзе ставіць канюшнік, дзе кароўнік, а дзе свіран, Чуліся такія думкі, што трэба лазню, канешне. Іх школу хацелася б. І яслі для дзяцей, хоць і ведалі ўсе, што ўсё трэба, але спрачаліся, што найперш, а з чым пачакаць пакуль. Раілі, як гэта разумна зрабіць, з чаго пачынаць, куды падацца, каб памаглі. Часта выгаворвалі сваё набалелае. Як пагана, без школы, без ясляў, без ясляў. Можна было заўважыць, што спрачацца пра гэта людзі не прывыклі. Многія, асабліва жанкі гаварылі нясмела, няёмка, як бы прасілі загадзя прабачыць. Але былі такія, што слухалі з недавер'ем. Распораз устаўлялі разважныя не вельмі бадзёрыя рэплікі і лёгка казаць усё, але большасць хваляваліся, верылі, што мяркуюць недарэмна. А асабліва горача гаварыў міканор. Яго проста абурала, што нехта можа думаць, нібы ўсе іх намеры пустая фантазія. Ён ні на момант не сумняваўся, што будзе ўсё зроблена і зроблена добра. Ён так маляваў, якія будуць курані праз пяць гадоў, што ні аднаго з дух займала. Ён нібы бачыў ужо іх сваімі вачыма, шырокім калгасным дваром, с фермамі, дзе адны пародзістыя каровы з трактарамі, што аруць і жнуць і малоцяць усё, з ветранымі рухавікамі, якія даюць электрычнасць у фермы, у хаты, што забудуць не толькі лучыну, але і газу. Ён нібы вёў па непазнавальнай куранёўскай вуліцы, на якой не тое, што не грузнуць пакаленні ў гразе, а і ног не пэцкуюць, бо яна ўся забрукавана, а паўсплаты пакладзены на тротуары. І гэта пры тым, што людзі ходзяць не ў лапцях ці босы, як заўсёды, а не сакрэт, як у горадзе, у ботах, у чаравіках. Хораша было з меканорам у гэтых куранях. І калі хто-небудзь падаваў зноў слова «недавер'я», дык большасць брала злосць. Такія заглядкі наперад у другіх, найбольш гарадскіх людзей, назывались «марамі» У куранях слова такога не ведалі. Няпростае, нібы панскае было гэта слова, мары. Стагоддзямі было яно ні на што ў куранёўскіх хатах. Як думка пра белую булку, таму у каго няма нават чэрствай, чорнай скарынкі. Не жыло гэтае слово і цяпер у меканоравай хаце тыя спрэчкі, якія вяліся пад ціхае хліпанне меканоравай лямпы, назывались па-новаму, не марамі, а строіць планы. Вось гэтае слово ахвотна і хвалююча абжывалася ў старой, люднай хаце. У тыя дні ў куранях зацікавіліся тым, што Міканор чагосьці стаў заходзіць на пясчаністы шырокі пляд за сялом, дзе-нідзе адно падзелены рэдкімі чэзлымі кубкамі травы, хвашчу роздага пустазелля. Пляц звалі выган, але пасвілі тут рэдка, ганялі ўсё жывёлы на другі канец сяла. Тут жа найбольш гулялі дзеці, падшыванцы, падлеткі і заўважылі, што Меканур ходзіць нейкі заклапочаны, як бы з нейкім намерам, здаровы, няўклюдны, у ботах, пашытых хведарам падобны на выгане. Ён абглядвае месцы, як бы мяркуючы нешта пачынае вымерваць штосьці крокамі, выбера на позірк яшчэ месца, пяройдзе туды і зноў вымяркоўвае штосьці мерае крокамі. І кожны раз, калі б не прыйшоў, аглядваецца, дзелавіта вылічвае, мяркуе нешта. Зацікаўленыя куранёўцы хутка дачуліся, чаму міканор так прыглядваецца да выгону. Дадалі дачутак свае меркаванні і пачалі чакаць, што ж будзе далей. Чакаць давялося нядоўга, праз якія некалькі дзён у нядзельную раніцу паявіўся міканор на выгане ўжо з чарадою калгасаўскіх хлопцаў, дзядзькоў і жанок. Са звязкам вяроўкі, з сякерамі, забярэмкам альховым ды лазовых дручкоў – Вяроўку меканор нёс на плячы сам, калі скінуў з пляча развязаў, аказалася, што вяроўка гэтая не проста вяроўка, а мерка. На ёй было завязана некалькі вузлоў. Меканор зноў агледзеўся, трохі адышоўся і аб'явіў: « Ну вось тут будзе канюшня. Ён загадаў коню ўзяць другі канец вяроўкі, калі ён нацягнуў вяроўку, пакамандаваў пакуль той пастаяў, дзе меканору хацелася, пазваў Алёшу губатага убіць калок. Калі Алёша падышоў да яго, меканор нечакана ўзяў сякеру з алёшавых рук за хвотую, дужым махам сякеры увагнаў калок глыбоку ў зямлю і сказаў: « Ну ось, адзін уже і е. Другі калок між міканорам і Хонем убіў Алёша губаты. А трэці калок убіў ён каля Хоні, тады і перацягнулі вяроўку, выраўнілі па тых двух калках. Алёша зноў забіў новы калок. Пакуль размячалі канюшню, навокал сышоўся на топ. Спачатку гайнёй з галасам, малыя, а потым хлопцы, дзядзькі, старыя гаманілі, маўчалі, глядзелі цікаўна зачлівы, ці нядобра, панура. Тлумачыў штосьці чарнушкавай куліне Андрэй руды перасмеюся з сарокай зайчык, акружаны ахвотнікамі пасмяяцца. Моўчкі рахмана глядзеў стары глушак, хваравіты, прыгорблены, панура з-пад навісі брова ўсачыў за ўсім лясун. Пра нешта перагаворваліся Васіль дзяцілы нібыта ігнат. І калі Меканор перайшоў на новае месца, агледзеўся і аб'явіў, што тут будзе кароўнік, хтосьці жданок, здаецца, чарнушчыха, крыкнула «Няма такога праву!» Услед за ёй нібы толькі і чакалі, загаманілі, зашумелі недовольна мужчына, асабліва незгаворлівы ў парты нібыта ігнат. Чуваць было, што «няма такога права!» Няма закону займаць агульны выган, што выган, каб пасці скаціну, што не аддадуць яны выган. Дзетачкі, ну які ж гэта выган? Хто сюды ганяў, скрывіўся, хацеў звесці ўсё на жарт зайчык, але міканор перабіў яго, раўняючы з хоням вяроўку, спакойна, нібы абыякава заявіў усім, што пра выган ёсць не сакрэт распараджэнне сельсавета. Хтосьці на гэта крыкнуў, каб Меканор паказаў гэтае рашэнне, але Меканор, загадаўшы Алёшу забіваць калок, параіў пайсці ў сельсавет таму, каму асабліва хочацца праверыць. Дзядзькі яшчэ пашумелі, недовольна пагразіліся, што так яны гэтага не кінуць, што скажуць, дзе трэба. Але ад таго, што Меканор нават быццам і не слухаў іх, не тое, што не спрачаўся, патрое усе аціхлі. Неўзабаве многія разышліся, і засталіся найбольш дзеці ды хлопцы з дзяўчатамі, што падгаворвалі Алёшу прыйсці пайграць. У панядзелак у куранях дзівіліся міканорава ў спрыту. Некалькі калгасаўскіх падвод Хоня зайчык сам міканор з бацькам пакацілі ў лес. А пад абед зноў паявіліся на дарозе, што выходзіла з хвойніку. На расцягнутых калёсах валаклі дубы. Вожчыкі ішлі паважна побач. Перад сялом павярнулі падводы на выгану, след за хоням пасталі – памагаючы адзін аднаму, пачалі скідаць дубы на зямлю. Калі паскідвалі цугам ужо седзячы, пакацілі ў сяло. Але пасля абеду сышліся на выгане зноў, цяпер з іншымі калгаснымі, з жанкамі, між іншых кульгаў і хведар на сваёй драўлянай назе. Былі цяпер без коней, с пилами и сякерами. «Ну, деточки, помолимся!» — сказал зайчик. «Каб Бог на нас не глядел крыво!» И он заметусился, хихикуючи, подмиргваючи, той зайчик. Но кеп стояла не гнило, не горела, кеп скотина водилася, не переводилася. Жанкі, асабліва Міканорова матка, накінуліся на зайчыка. Няма чаго вярсці глупства ўсякае гневаць за ні за што Бога. Зайчык паказаў, што спалохаўся, вельмі ж заўзята ўхапіўся капаць жалезніком. Усе па адным па два браліся за сваё. Хто як зайчык капаў ямкі, падшулы, хто пілаваў дубы, хто абчэсваў бярвення – чулася мернае шарганне піл, сакавітае цюканне сякер, востра біла ў нос пахам свежага дуба. Хведар кульгавы, адчапіўшы нават сваю драўляную нагу, сядзеў на бервяне. Сядзеў як на кані, памахваў сякеру і так быццам хваліўся спрытам і умельствам. Без ногі калека, Ён усюды, дзе мог, паказваў, што не горш за іншых, з любым паспрачацца можа, і праўда, дзе-дзе, а ў спрыце да працы, ва ўмельстве, хведара мала хто мог перагнаць. І шавец, і пчаляр, і цясляр, да ўсяго хведар здатны на дзіва. Недарэмны тут хведару дручылі неабыякую справу часаць шулы. Важная рэч – шулы. Гэта ж аснова сцент злучаюць бярвенні. І хведар гэта ведаў. І ўсе бачылі, што хведар ведае. Тут на будоўлі ўсімі больш распараджаўся меканораў бацька, які ва ўсім раіўся з грыбком – Дамецік і грыбок наказвалі, якія ямы капаць, як глыбока, якой даўжыні рабіць шулы, дзе абчэсваць, а дзе стругаць. Міканур сам у расхрыстанай сарочцы, без шапкі з наліплымі на лоб потнымі белымі валасамі ўядаўся жалезніком у зямлю, даставаў, кідаў на горку вільготную гліну. Ён жа ў дваіх зайчыкам пад наглядам дамеціка і грыбка закопваў першае шула пад будучую канюшню – заўзята працаваў нават люта, утоптваў ботамі свежую зямлю. Будзе стаяць, пакуль не сагніе, сказаў весела зайчык. Доўга пастаіць, адгукнуўся даметик. Дуб, гэта дуб, гэта дзерава жывучае. Жывучая, падтрымаў яго грыбок. Да вечара ўкапалі тры шулы, абтапталі пры іх зямлю, у потімку паклалі нават дзве падваліны. Мужчыны трохі пасядзелі на іх пакурылі, толькі тут заўважылі, як жа нарабіліся за дзень. Нылі спіны, балелі рукі, пальцы непаслухмяна і важка скручвалі цыгаркі. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Ліка пташук.